Qué buenas vistas tenés cuando me pones a cuatro patas. Si se entera de esto, mi papá te mata. No te doy la gracia pa' que me digas ingrata. Mírame suave que soy frágil y tan dulce, una mina delicata. Este es mi método, gordo, agárrate. Mira mi truco, be careful, no te mate. Cocino tu coto, quito mate. Con mi, mm, yo genero debate. sorprendente, curvilínea y elocuente, magníficamente colosal, extravagante y animal. La que sabe se aprovecha, a tu cucu yo le doy mecha. Que te guste es normal, me buscaste lo bien tu historial. No puedo evitar ser maravillosa, dame la golosina que estoy golosa. Soy un desayuno continental, tienen que escucharme con delantal. Nene, tu novia se puso pegajosa. Ven y me de frente, arreglamos la cosa. Hago un delivery comunal Ladro que ladro, no tengo bozal. quieres ver a esos oh gallitos matando a una cucaracha. Con dos caramelitos, nene, se me empacha. Para decir la verdad, no necesito estar borracha. Tu honestidad barata no me baja la bombacha. Esta muchacha es clara y concisa. Tengo de tu pizza relatiza. Le saqué la visera al visa. Vendo mi alma por una pizza. I'm I'm nasty girl, fantastic. Este culo natural o no plastic. Lo que toco lo hago bombastic. Todo eso gila a mí me la mastic. I'm nasty girl, fantastic. Este culo natural o no plastic. Lo que toco lo hago bombastic. Todo eso gila a mí me la mastic. Ah,